Nova esploro pri artefarita viando. Por havi pli etican, cae pli DAURI povan alternativon, alla mastrumado de brutoi, oni mont scale esploras pri crescigo de viando en laboratorio. Ancao esploristinoi en Graz stirio laboras pri artefarita viando. Cae por atingi ili interalie shainigas al gi muscolan stresson por stimuli la crescadon. Faculoi cae entreprenoi iam de circau dec iaroi successas producti artefaritan viandon. Intertempe, iam estas unuae iniziatoi directe al surmercatigo. Tamen, La preso por unu kilogramo da tia maniere cultivita viando situis antau du jaroi ancora ce quin mil usonai dolaroi, tio estas proximume quar mil occent euroi. La teamo de la Austria Centro pri Industria Biotecnologio cae de la Instituto pri Molecula Biotecnologio de la Tecnica Universitato de Graz volas signife malaltigi tiun preson, dum antau videbla tempo. Tio cele devos ebligi, primultigi etain specimenoin da viando en nutra solvajo tiel, che el malmultai millimetroi da histo fin fine crescos gis du tunoi da viando. Cetio, oni unu flanque concentrigas pri la productado de alternativae productoi, cae ali flanque pri la productado de bestai proteinoi, kiel la gravae fer portantoi mioglobino cae hemoglobino, kiui same estas besonatai por alternativae productoi, diras unu ella esploristinoi. Ce la unua proiecto oni vetas pri evoluzi historie profunde en radicigintai biologiae mecanismoi, per ciui estu stimulata la crescado de muscoloi. Tiel temas unu flanque pri mal accelado de informa voio, en la celoi, ciu mal ebligas, che ili quasau sen gene dividigas. La esploristino en graz serchas de unu cae duona iaroi pri mult promessa e fix substanzoi per kiu la signal voio povas esti malaccelata. oni intertempe iam identigis mult promessa candidatoin kiu ie tre etai quantoi stimulas la desiratan disvolvigion oni attingis per tri substanzoi iam bonegain resultoin, set oni volas testi ancora o pluain candidatoin. C'è la sequa pascio, la esploristino etiam shainigas alla histo muscolan stresson per al dono de messagiae substanzoi, nome miocinoi, ciui post corpas treccio, au ce sporta treinado estas elciutatai, tio crome stimulas la crescadon de muscoloi. Tiui moleculoi tiam estas encusigitai, en tiu nutra solvajo, per ciu la viv necessai moleculoi, kiel amin acidoi, mineraloi, cae pluai nutrae substanzoi, transiras en la celoin. La esploristinoi povis ancau producti mioglobinoin, cae hemoglobinoin, cibi estas gravai por la disvolvigio de la gusto cae odoro de la viando. La ingredienzoin por la coctelo oni volas estonte laueble complete producti en modifitai gistocelloi, por ebligi malaltan preson, diras esploristino. La biologiae procedoi, cibi tie estas celatai estas laula esploristino tiel fundamentae, che per ili eblas stimuli celoin in de plei diversae liberantoi de viando. Eblas ancau pensi directe al birda viando. Ce fisio, la mecanismo etamen est suffice mal samai. Ciui procedoi, cae metodoi, ciui nun estas disvolvatai en stirio, estos libere alireblai post la fino de la proiecto fine de la jaro 2023. Tio estas condicio de la privata fondaggio quiu finanzas la proiecton. Tiel ciu potenziala productanto povos utiligi la ecconoin. Tio estas suffice unica, char multae aliai agantoi estas avarai pri sia stato de esploroi, diras la esploristino. La teamo amo serciadas ancora o partneroin, kiwi als trebas la realigon, exemple in Austrio. Ec se oni ancora multon ne scias, oni credas, che per tiu al iro, concerne cultivitan viandon, oni estas avana, je internazia nivelo.